Draga moja mala islamska braćo, esalamu alaikum. Zovem se Esad, imam 20 godina i borac sam armije Bosne i Hercegovine. Prije nego što je rat počeo, pisao sam pjesnice, priče, vodio dnevnik. Početkom rata počeo sam da vodim svoj ratni dnevnik, iz kojeg ću da vam prenosim neke događaje i zanimljive doživljaje koji su se mene mnogo dojmili, a od kojih je jedan i ovaj koju ću vam sad ispričati. 27. maj 1993. godina Iako svoj dnevnik uglavnom pišem kad je mir i kada mogu razmišljati, danas jednostavno ne mogu da čeka mir, jer ono što mi se desilo prošlih dana toliko me je potreslo da to moram zabilježiti, pa makar i na komadu novini iz koje tek što sam pojao svoj hljeb. Sve je počelo prije nekoliko dana kad su nas iz brigade poslali da zauzmemo ovo mjesto. Dva dana i dvije noći smo izviđali ne spavajući, da bi treće vešće ušli u četničku pozadinu i idućeg jutra uz besprekorno iznenađenje sa samo jednim ranjenim uspjeli zauzeti ovo za našu dalju borbu i te kako važno mjesto. Čim smo zauzeli spomenutu liniju, rasporedili smo se po rovovima i počeli sa pripremama za doček četnika, koji će sigurno pokušati da vrate ovu liniju. Ja sam u Zebunici bio sa Avdom, saborcem, koji mi se baš nije najbolje sviđao, jer je bio šutljiv i kako sam zaključio po ovih zadnjih nekoliko dana poprilično škrt. Svi smo bili dobili nekoliko konzervi za hranu, a komanda nam je, budući da je izvođenje operacije tražilo maksimum snage, podijelila i nekoliko čokolada. Obradovani tim malim poklonima, častili smo se, nudeći jedan drugog. Jedino Avdo nije častio svojim dijelom, mada nije uzimao ni naš, kad bi ga neko počasti. Inače, nije jeo pred nama, pa sam mislio kako on jede nasamo, da ne bi dijelio Pored toga, njegovih četrdesetak godina razdvajalo ga je od nas, koji smo mahom bili dvadesetogodišnjaci i kojima je njegova šutljivost naspram naše mladelačke priče nikako nije odgovarala, te tako ni meni nije bilo previše drago što je određen sa mnom. U iščekivanju da četnički interventni vod napadne, otvorio sam jednu konzervu i počeo jesti ponudivši avdu, koji začudo nije odbio, mada nije mnogo ni uzeo. Napravio je mali sendvič i pazeći na stranu sa koje smo očekivali napad, brzo jeo. Ubrzo su počeli padati četničke granate. Geleri su letjeli frkčući i opasno se zabijajući oko nas. Nismo smjeli da se sakrijemo u zemunice jer smo očekivali da uskoro granate prestanu, a da umjesto njih navale četnici. Jedna od granata pala je sasvim blizu našeg grova i Avdo je pao ranjen u grudi. Raskopčao sam u košulju i previo ranu najbolje što sam znao. On je stiskao usne, napinjući se od bola, izgovarajući sprekidano la hilala. Hilala, Umivajući ga vodom i svoje čutilje, tješio sam ga da rana nije opasna i da će ako Bog da biti dobro. Uskoro, nakon što je prvi napad odbijen, dotrčao je komandir i još trojica braće sa nosilima. Još jednom smo ga preveli i brzo prenijeli na našu staru liniju, odakle smo ga autom prebacili u bolnicu. Te iste večeri u bolnicu mu je došla i porodica, žena i troje djece. Zatražio je da mu donesem rusak, koji je čitavo vrijeme bio kod mene. Dao sam mu ga, a on je iz njega izvadio čokolade i svakom djetetu dao po jednu. Izašao sam vani, da ne primijeti suze koje su mi tekle u tom trenutku. Bilo je nečeg uzvišenog u njegovim očima, dok je svojoj djeci davao tako velik poklon u ovom vaktu. Bio je to ponos, nešto što je izvan shvatanja nas koji nismo roditelji. Bila je to nagrada za pet dana gladovanja, gladovanja za porodicu, jer koliko sam mogao vidjeti, od svega što je dobio za akciju, on je pojao samo jednu konzervu. Sve drugo je čuvao za kuću i porodicu koja je, kako mi je rekao jedan njegov komšija, bila dosta siromašna, živila samo od humanitarne pomoći. Ja i ona trojica koji smo ga nosili, vratili smo se na položaj i ja evo tri dana nakon njegova ranjavanja u onom istom rovu pišem ovo, da ostane dočanstvo prvo meni, a onda i svima drugim koji ga budu čitali, o roditeljskoj ljubavi i snazi, o bošnjačkom krvavom, ali jakom srcu, o nama bošnjacima, muslimanima i vremenu našem. Allah da da, dobrim da završi. Jučer smo dobili još po jedan paket od komande. Odlučili smo da svak po pola paketa konzervu i čokoladu odvoji, da pošaljemo naše mavdi. A komandir je rekao da će vidjeti u brigadi da mu se pomogne, što bi se vjerovatno i prije učinilo da je htio reći. Uz sve ovo poslali smo i kratko pisamce, gdje smo ga obavijestili da je linija čvrsta, da želimo da što prije ozdravi i vrati nam se da idemo naprijed, u dalje pobjede.